kusudi ijumaa iweze kusihi ni lazima haya masharti yapatikane muallif ya amesema wa shuritwa lisihatiha alwaqt na inashurutishwa kwa ajili ya kusihi hiyo Ijumaa wakati tukasema wa huwa awwal waqt la wa huwa awwal waqt la Eid ila akhir waqt adh-dhuhr na huwa wakati ni mwanzo wa wakati wa swala ya Eid na mwisho wake ni mwisho wa wakati wa swala ya dhuhuri fa in kharaja qabla at-tahrimati salla dhuhran wa illa jum'atan ikiwa muda utaisha ikiwa muda utatoka kabla ya takbiratul ihram wataswali swala ya dhuhuri lakini kama watadiriki kuleta takbiratul ihram kabla ya muda haujatoka inakuwa ni swala ya Ijumaa وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها na kuhudhuria watu 40 pamoja na imamu miongoni mwa wale ambao ni wajibu wao kuhudhuria hiyo swala ya Ijumaa fa innaqasu qabla itmamiha ikiwa watapungua kabla ya kutimia au kabla ya kutimiza hiyo swala ya Ijumaa kabla ya kutimia kwake istanafu jumaatan in amkana wataanza tena upya swala ya Ijumaa ikiwa itawezekana wa illa dhuhran kinyume na hivyo itakuwa ni swala ya adhuhuri yani kama haitowezekana kuanza tena Ijumaa basi itakuwa waswali swala ya dhuhuri kama wakati utakuwa umeingia waman adraka ma'al imam rak'atan na mwenye kudiriji pamoja na imamu rakaa moja atammaha jum'atan atatimiza jumaa wa takdimu kutubateni na kutangulia hutuba mbili min shartihima miongoni mwa sharti zake yani miongoni mwa sharti za hutuba mbili alwaqtu ni wakati wa hamdulillah na kumhimidi Allah ukasema wayataayanu lafdhu alhamdulillah na ni lazima iwe ni lafdhi ya alhamdulillah kadhalika wassalatu ala rasulihi alayhi salam na vile vile swala juu ya mtume wake sallallahu alayhi wasallama lianna kulla ibadatin taftaqru ila hamdillah kadhalika taftaqru ila salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam kila ibada ambayo inahitajia kuhimidiwa Allah subhanahu wa ta'ala inahitajia vile vile kuswaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa qira'atu ayatin na kusoma aya kamila iliyokamilika wa hudhuru la adad al na kuhudhuria ile idadi inayozingatiwa ambao ni watu 40 wa raf'u sauti biqadri isma'ihi na kunyanyua sauti kwa kadiri ya kuisikilizisha hiyo idadi yenye kuzingatiwa niyatu na nia walwasiyatu bitaqwallahi na kuhusia watu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wala yata'ayyanu lafdhuha wala haita'ayyan wala sio lazima iwe eh, lafdhi ya ittaqullah wa an takuna mimman yasihu an ya'umma fiha na ziwe hizo kutuba mbili zimekutubiwa na mtu ambaye inasihi yeye kuwa imam kwenye hiyo swala ya Ijumaa la mimman yatawalla as-salat lakini si sharti awe katibu ni yule ambaye atakayeswalisha yana anaweza kukutubu mwingine na akaswalisha mwingine lakini kwa sharti katibu awe ni katika wale ambao zinatii kwa wao kuwa imam kadhalika mwenye kuswalisha awe katika wale ambao ni wajibu kwa wao kuhudhuria swala ya Ijumaa leo tutaanzia na nukta ya sunna za khutba naam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه يقول المؤلف رحمه الله وتصل الخطبة على منبر أو موضع عالي كلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرهما والثانية أقصر والدعاء للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان نعم ثم قال بعد ذلك وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال عنوان الجانب اكتب سنن الخطبة سنن الخطبة سنن الخطبة سنة ذا خطبة مؤلف يقول وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال na ni sunna inasuliwa kutuba ni sunna kuwa kutuba ala mimbari ya mimbari yani ni sunna yule mwenye kutubu awe juu ya mimbari au ni ali au sehemu ambayo imeinuka yani imma awa anakutubu hali ya kuwa yuko juu ya mimbar au awe anakutubu akiwa sehemu ambayo imeinuka si shati kwamba ni lazima iwe mimbari ijapokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni alikuwa na kutubu aliyakuwa yuko juu ya gogo la mtende ikaja fikira ya kutengenezwa mimbari ndio mimbari ikatengenezwa ikiwa na maana kwamba si sharti khatibu awe juu ya mimbari lakini ni sunna mtu kuwa juu ya mimbar au sehemu ambayo imeinuka mimbari ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa imetengenezwa kutokana na mbao kwa hiyo inaweza kutengenezwa kwa mbao au kitu kingine chochote kile muhimu hiyo ni mimbari yani mtu hawa anajua kwamba hii mimbari ambayo imewekwa rasmi kwa ajili ya ya khatib yeye kukutuba aliyakuwa akiwa juu yake au maudhani ali au awe sehemu ambayo imeinuka tayib aha mimba linakuwa wapi na hali inakuwaje inasema wa sunna kaunul mimbari wa sunna كون المنبر عن يمين الناس وسنة كون المنبر عن يمين الناس وسنة كون المنبر عن يمين الناس إذا كانوا جلوسا إذا كانوا جلوسا إذا كانوا جلوسا مستقبل القبلة مستقبلي القبلة وسنة كون المنبر عن يمين الناس إذا كانوا جلوسا مستقبل القبلة مستقبل القبلة فإن كتب على الأرض فإن خطب على الأرض سن كون الإمام سن كون الإمام عن يسارهم عن يسارهم وسن كون المنبر عن يمين الناس إذا كانوا جلوسا مستقبل القبلة فإن خطب على الأرض سن كون الإمام عن يسارهم inasema kwamba ni sunna kuwa mimbari upande wa kulia wa watu yani kama kutakuwa na mimbari msikitini basi hiyo mimbari iwe kuliani mwa watu idha kanu jurusa mustakbil al-qibla ikiwa wamekaa vizuri ni wenye kuelekea kibla kwa kama watakuwa wamekaa vizuri na wameelekea kibla basi ile mimbari inabidi iwe upande wa kulia wa watu fa kataba ala al-ardh ikiwa katibu atakutuba aliyekuwa yuko ardhini yani haja haja haja hajawa juu ya mimbar au hajawa sehemu ambayo imeinuka sunna kaunu al-imam an yasarihi ni sunna imamu ni sunna imamu awe kushotoni mwao kwa mimbari inakuwa kuliani mwa waswaliji wakati wamekaa wanasikiliza hutuba lakini kama atakuwa na hutuba aliyekuwa yuko ardhini basi anakuwa kushotoni mwao yani kushoto mwa wale waliohudhuria hiyo hutuba na swala ya Ijumaa kiujumla wa salamu khatibin idha kharaja na vile vile ni sunna khatibu kusalimu pale anapoingia wa khatibin idha kharaja na ni sunna khatibu kusalimia pale anapoingia amesema kharaja ina maana ya kutoka la kharaja bimaana idha kharaja ilayhi pale anapowatokea wao pale anapoingia msikitini sunna asalimie wa idha aqbala alayhi na pale anapowaelekea yani idha uh, saida ala al pale anapopanda juu ya mimbari pia atasalimia bimaana yusallimu salamaini عند الدخول وعند صعود على المنبر يسلم سلامين عند الدخول وعند صعود على المنبر يسلم سلامين عند الدخول وعند صعود على المنبر anasalimu salamu mbili yusallimu salamaini anasalimu hafiz salamu mbili inda dukhul wakati wa kuingia msikitini wa inda su'udin ala al-minbar na wakati wa kupanda juu ya minbar wajulusuhu ila faragh al-adhan vile vile ni sunna kukaa yani akisha salimu sasa ni sunna kukiyeye kafi kukaa mpaka imalizike adhan wajulusuhu ila faragh al-adhan na kukaa kwake imam mpaka imalizike adhana wa bainahuma qalilan ay wa baina khutbatayn qalilan wa bainahuma qalilan ay wa baina khutbatayn qalilan na akae baina ya khutba mbili kidogo ni sunna yeye kukaa akisha salimu yule mwadhini akianza kuadhini yeye uh, ni sunna akae mpaka ile adhana imalizike kama vile vile inapokuwa ni sunna kukaa baina ya khutba mbili اكتب ما ياتي فان ابى ان يجلس فان ابى أن يجلس أو خطب جالسا لعذر فإن أبى أن يجلس أو خطب جالسا لعذر فإن أبى أن يجلس أو خطب جالسا لعذر فصل بينهما بسكوت فصل بينهما بسكوت fa in aba an yajlisa au جالسا لعذر فصل بينهما bainahuma bisukuti ikiwa hato ikiwa hatoka baina ya kutuba mbili faini aba aniyejlisa ikiwa hatoka baina zile kutuba mbili au khataba jarisan li'udhrin au anakutubu hali ya kuwa amekaa kwa ajili ya udhu yani kama itakuwa ataamua akae baada ya zile kutuba mbili akaamua zake yeye asimame vile vile akae au anakutubu hali ya kuwa amekaa kwa sababu ya udhuru fasala bainahuma bisukuti atatenganisha baina ya zile kutuba mbili kwa kunyamaza fasala bainahuma bisukuti atatenganisha baina zile kutuba mbili ufanyeje kwa kunyamaza maji kwa kama tamwa zake yeye asikae ah asimame mwanzo mwisho au huenda yeye ana udhuru ana kutuba hali ya kuwa amekaa sasa tutajuaje kwamba hizo kutuba ni mbili akazitenganisha zile kutuba mbili kwa kunyamaza kwa anapokuwa amenyamaza kipande fulani tutajua kwamba hutuba ya kwanza imeisha inayofuata sasa hivi ni ya pili tumeona eh? anasema wala khutbatu qa'iman mu'tamidan ala sayfin au asa qasidan tilqaahu na ni sunna vile vile ah, khutubu hali ya kuwa amesimama na hali ya kuwa amesimama walkhutbatu qa'iman sunna akhutuba aliyekuwa amesimama mu'tamidan ala sayfin aliyekuwa ameegemea upanga au aswa au fimbo aliyekuwa ameegemea upanga au fimbo qasidan tilqa'ahu aliyekuwa ameelekea mbele yani ameelekea kule kunakoelekea uso wake tilqaahu ay eh, tilqaa wajhi mbele yake wakati anakutubu inabidi aelekee mbele yake wal khutbatu qa'iman mu'tamidan ala tayfin au asa qasidan tilqaahu na ni sunna akutubu aliyekuwa misimamo ameegemea upanga au aswa au fimbo qasidan tilqaahu aliyekuwa ameelekea mbele يكره أن يلتفت يكره أن يلتفت يمينا ويسارا يكره أن يلتفت يمينا ويسارا يكره أن يلتفت يمينا ويسارا بل ينظر أمام وجهه بل ينظر أمام وجهه na ni makuruhu yeye kugeuka kulia na kushoto yani wakati anakutubu akawa anageuka kulia na kushoto makuruhu bali yanzu amama waji bali anaangalia mbele yake kwani kuna baadhi ya wengine mtu mpaka unasema kwamba huyu yuko kwenye mimbar au yuko hatulii kwenye ile mimbari mara amegeukia kulia mara kushoto nani lakini wale afurahi wanayegeuza kichwa bali na watu wengine mpaka kwenye mimbari yenyewe wanatembea la khilafu hii ni khilafu kwa hiyo mtu wakati anakutubu inabidi aangalie mbele tilka wajihi aangalie mbele yake na ni makruhu yeye kugeuka upande wa kulia na kushoto lakini kama atafanya hivyo kutubu inakuwa sahihi pamoja na kuwa yeye amefanya jambo la makruhu wataksiruhuma na ni sunna kuzifupisha hutuba wataksiruhuma na kuzifupisha hizo hutuba mbili wataksiruhuma na kuzifupisha hizo hutuba mbili wathaniyatu kwangu imekuja akthar na baadhi ya nusakha imekuja akthar na ni sunna kuzifupisha hizo hutuba mbili na ya pili fupi zaidi kwa hiyo ikiwa akthar yake fupi zaidi ikiwa akthar maana aktharu taksira na ya pili ni fupi zaidi khutba ni sunna ziwe fupi yani zile kutoa mbili ziwe fupi hakadiri lakini urfu yenyewe ndio ina haddi kwamba hii hutuba ni fupi au ndefu yani kuna wakati mtu akikutubu na ihukumu hutuba yake kwamba hii hutuba ni ndefu na kuna wakati na kutubu mpaka unasema kwamba hii hutuba ni fupi na kuna baadhi ya watu wao wakikutubu wanatumia muda mrefu mpaka wengine wanalala inaonekana wengine mpaka wanatingukiwa na udhu hii ni khilafu sunna sunna ni zile hutuba ziwe fupi wadua lilmuslimin na kuombea dua waislamu wadua lilmuslimina na kuombea dua waislamu اكتب ويكره للامام ويكره للامام رفع يديه حال الدعاء ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة نجم مكروه kwa imamu kunyanyua mikono yake wakati wa dua ni makruh imamu yeye kunyanyua mikono yake wakati wa dua hali yakuwa yuko mimbar ni makruh <clears throat> قال المجد قال المجد كما المجد وان katika maulama wakubwa wa madhhab ya Hanabila المجد ابن تيميه au ala taymiya yuko katika wale ala taymiya المجد قال المجد anasema al-majdu huwa bid'atun huwa bid'atun wifaqan lilmalikiyyah والشافعيه هو بدعه وفاقا للمالكيه والشافعيه وغيرهم وفاقا fil malikiyati washafi'iyati wa ghairihim wala ba'sa an yushira bi usbu'ihi fihi wala ba'sa an yushira bi usbu'ihi fihi almajra anasema huwa bid'a kunyanyua mikono wakati wa kuomba dua kwenye hutuba ni bid'a kunyanyua mikono wakati wa kuomba dua kwenye kutuba ni bid'a hii kauli inawafiki kauli ya malikia na shafiia na wengineo lakini hakuna ubaya kama atakuwa anaashiria kwa kidole chake wala basa an yushira bi usbu'ihi na hakuna ubaya kama ataashiria kwa kidole chake wakati wa kuomba hiyo dua kwa hiyo wadua lilmuslimin na kuombea dua waislamu yani sunna kuombea dua waislamu wa ubiha limuayyan kasultani na halali kumuombea mtu mmoja muayyan ambaye hata jina unaweza kumtaja kasultan kama alivyokuongozi wa ubiha limuayyan na inafaa kumwombea dua muayyan mtu mmoja kasultani kama vile sultani au alladhi bana almasjid au alladhi bana almasjid au yule ambaye amejenga msikiti nafaa kumwombea dua kiongozi katibu unapokuwa na kutubu si vibaya kumwombea dua kiongozi hata kumtaja jina au kama msikiti umejengwa na mtu mmoja maalum vile vile unaweza kumwombea yeye hasa وذكر صاحب الاقناع وذكر صاحب الاقناع الحجاوي وذكر صاحب الاقناع ان الدعاء للسلطان مستحب في الجملة أن الدعاء للسلطان مستحب في الجملة أن الدعاء للسلطان مستحب في الجملة na ametaja mtunzi wa kitabu ambacho kinaitwa al-Qanaa nilieleza siku za nyuma kwamba vitabu ambavyo ni mu'tamad katika madhhab ya Hanabila ni al-Iqna ya Ajab kadhalika kitabu Muntaha al-Iradat cha Ibn Najjar sasa huyu hajawi yeye kwenye kwenye kwenye al-iqna yeye akasema anna ad-du'a lis-sultan fi fil jumla kumwombea dua kiongozi ni jambo ambalo mustahabu kiujumla kumwombea dua kiongozi wakati mtu anakutu hili jambo ni mustahabu kiujumla dua unaweza kumwombea kama ni muislamu Allah zii kumthibitisha katika uislamu wake na kama ni katika watu ambao hawako sawa sawa kumwombea dua Allah subhanahu wa ta'ala muongoze uh, ah, katika njia eh, ya sawa kama takuwa na mambo ya hovyo kama walivyokuwa viongozi ambao walikuwa ni waislamu lakini mambo yao yalikuwa ni mambo ya hovyo mambo ambayo hayakubaliki na sheria unamuombea dua ili kusudi Allah muongoze katika haki hizo ndo sunna za khutba kuna swali mpaka hapo naam huwa ndani ya kutubu hey. ni nyama. Mhm. Sasa katika kukaa wameeleza kwamba ni tunasema sunna kwa hiyo yake amua kusimama tu mwanzo wa mpaka mwisho sahihi al-khutba hata walau kan bighairi hata kwa bila ya dia kama tu kutubu mwanzo mwisho bila kufanya kukaa lakini sunna inabidi akae sunna afanyeje akae lakini kama taamua kuto kukaa kutuma nasi hakuna matatizo lakini atatenganisha baina ya kutuba bila kufanya kunyamaza naam dua maji na mwiko kwa sauti ya chini laba sauti ya chini mtu kusikilizisha nafsi yake laba lakini bidoni la sauti bila kunyua sauti na eh kuna waliosema kwamba hilo jambo ni makruh na wengine wakasema kwamba ni mubah kuna waliosema makruh na wengine wakasema mubah naam sheikh nasema eh. mbali ni sunna kukaa kulia waislamu eh sasa niliko mimi kwangu ni na Basi pale hata iko upande أنا kulia أنا pale ambapo anapokuwa anasimama imamu. Naam. رحمه الله وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية للمنافقين وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع بلد إلا لحاجة وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست والسنة قبلها أربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها وكره لغيره تخفي الرقاب إلا الفرجة لا يصل إليها إلا وإيثار بمكان أفضل لا قبول طيب كما ذكرنا جملة جملة وسنة قبلها أربع غير راكبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض وتكبير إليها ماشيا ودنو من الإمام أنا سمع وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين نهي صلى الجمعة ركعتان وهي ركعتان هي صلاة الجمعة ركعتان اجماعا اجماعا ومقبليانه يا وانا وتوني يقرأ في الأولى استحبابا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة anasoma kwenye raka ya kwanza baada ya sura al-Fatiha sura al-Jumu'ah yakra fi al-ula ba'da al-Fatiha al-Jumu'ah anasoma kwenye raka ya kwanza al-Jumu'ah anasoma kwenye raka ya kwanza baada ya sura al-Fatiha sura al-Jumu'ah والثانيه المنافقين نرaka ya pili baada ya sura al-Fatiha anasoma sura al-Munafiqin lakini istihbaba yani kusoma sura al-Jumu'ah na suratul munafiqina mustahab kwa hiyo وهي ركعتان na hiyo swala ya Ijumaa ni raka mbili yakra fil ula anasoma kwenye raka ya kwanza baada al-Fatiha baada ya sura al-Fatiha al-Jum'ah sura al-Jum'ah wathaniyati na raka ya pili baada al-Fatiha baada sura al-Fatiha al-Munafiqin sura al-Munafiqin istihbaban wa hali ya istihbab sawa kuna shida kama ilivyokuja pia katika baadhi ya riwaya kwamba soma katika raka ya kwanza baada ya suratul Fatiha suratul suratul A'la na raka ya pili suratul Ghashiyah ثم قال المؤلف رحمه الله وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد او الا لحاجته وحرم اقامتها من haramu kuisimamisha hiyo swala ya Ijumaa ni haramu kuiswali swala hiyo ya Ijumaa wa Eid na swala ya Eid fi akthara min mawdhi' sehemu moja zaidi ni haramu kuswali swala ya Ijumaa au swala ya Eid sehemu moja zaidi bibaladi ndani ya mji mmoja bibaladi ndani ya mji mmoja illa lihajatin isipokuwa kwa haja ni haramu kuiswali swala ya Ijumaa na swala ya Idi sehemu moja zaidi yani ikawa kwenye mji hao wanaswali hapo wengine wanaswali sehemu nyingine ni haramu kufanya hivyo illa lihaja isipokuwa kukiwa na haja aliposema wa haruma iqamatuha na ni haramu kusimamisha yani kuiswali ai aljumaa ni haramu kuiswali swala ya ijumaa wa eid ay wa sala al na swala ya eid fi akthara min mawdi sehemu moja zaidi bibaladi kwenye mji mmoja illa lihaja isipokuwa kwa sababu ya haja kwa nini tunasema kwamba ni haramu kuswaliwa sehemu zaidi ya moja tunasema haya لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة والعيد إلا في موضع واحد haikuswaliwa swala ya Ijumaa na swala ya Eid isipokuwa sehemu moja wa hadha huwa alladhi kana maarufan na hili ndio ambalo lilikuwa maarufu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa fi ahdi al-khulafai ar-rashidin na zama za makhalifa wale waongofu bal inna al-imama ahmad lam yukim fi asrihi fi baghdad illa jum'atan wahid bal imamu ahmad yeye hakusimamisha katika zama zake kwenye mji wa Baghdad isipokuwa Ijumaa moja peke yake ndani ya mji wa Baghdad Ijumaa hazikuwa nyingi wala swala zaidi hazikuwa nyingi swala ya Ijumaa ilikuwa ni moja peke yake lakini inasoma kwenye uharamu ikiwa hilo liko kwa sababu ya haja Yaani kama kuna haja ya kufanya hivyo, uharamu unakuwa unaondoka. Lakini bila ya haja ni haramu watu kuswali swala ya Ijumaa sehemu zaidi ya moja. Haja kama nini? Qadhiyat al-masjid. Qayyid hadha qadhiyat al-masjid. Qadhiyat al-masjid au bu'dihi. Qadhiyat al-masjid au bu'dihi kabrika almasjidi au bu'dihi au fitnatin au fitnatin satahsulu baina almusallina kabrika almasjidi au bu'dihi au fitnatin satahsulu baina almusallina isipokuwa kwa hali hali kama nini kadhiki almasjid kama msikiti ukiwa mdogo ukiwa azayi ah, kama msikiti ni mdogo watu hawatoi hakuna ubaya watu wakaswali sehemu nyingine ni yaani msikiti mdogo watu hawaenei hawatoi hakuna ubaya watu kuswalia sehemu nyingine au bodi au msikiti uko mbali na hadi hapo na urf kwamba yani watu kutoka hiyo sehemu kwenda huko msikitini ni mbali mpaka wapike inawachukua muda mrefu basi wakati huo watu ambao wako karibu na hilo eneo na ni mbali kwenda kunaposwaliwa swala ya Ijumaa hakuna ubaya wao kusimamisha ijma yao huko wali au fitnatin zitatahsul baina almusallina au kama kunaogopea fitna ambayo inaweza ikatokea baina ya wale waswalii inawezekana hawa wanajinasibisha na sunna na watu wengine wao wana mambo yao sasa inawezekana kwa hali ya kuchanganyika inaweza ikawa sababu ya magomvi watu wakapigana basi wakati huo hakuna ubaya kila watu wakaswali upande wao kinyume na hivyo haifai haifai sehemu moja watu kuswali ah, sehemu tofauti tofauti ndani ya mji hiyo ni haramu hilo ni haramu isipokuwa kama kutotokea haja kama uh, tulivyotaja sasa hivi tumeelewana jamani wa aqallu sunna ba'da harakatan na uchache wa sunna baada ya Ijumaa ni rakaa mbili wa aqallu sunna ba'daha na uchache wa sunna baada ya Ijumaa rakaatani ni rakaa mbili wa aktharuha sittun na wingi wake ni rakaa sita wa aktharuha sittun na wingi wake ni rakaa sita wa aqallu sunna na uchache wa sunna baada baada ya rakaa tani raka mbili sunna en sunna turatiba liljuma sunna turatiba liljuma sunna ambayo ni ratiba kwa ajili ya swala ya ijumaa wa aktharuha sittun na wingi wake ni rakaa sita والافضل ان تصلى في الجامع والافضل an tusalla fil jami'i na bora mtu aswalie msikiti jami ni msikiti ambao unakusanya watu kama unaoswalia swala ya Ijumaa inaitwa al-jami kwa hiyo bora mtu aswalie hizo raka mbili au raka nne au raka sita msikitini la bil bait sio nyumbani ni bora kama mtu ataswali hizo swala basi aziswalie msikitini na sio nyumbani wa sunna qablaha arba'un ghairu ratiban na ni sunna kusali kabla ya Ijumaa raka nne lakini hizo si ratiba ni sunna kusali kabla ya Ijumaa raka nne ambazo si ratiba ambazo si ratiba amma sit allati baada aljuma faratiba ama zile sita ambazo ni baada ya juma ni sunnatun ratiba aha mnakumbuka nyuma tusema kwamba sunna za ratiba kwa sisi ni rakaa ngapi ha kumi rakaa kwa hiyo pamoja na hizi sita za Ijumaa itakuwa ni ngapi 16 ikiwa na maana kwamba sunnatu ratiba binisbati salawati الخمس sunna za ratiba kwa لركعه swala tano ni rakaa na sunna za ratiba binisbati salati aljumaa kwa kuzingatia swala ya Ijumaa ni raka sita kwa hiyo tukipiga idadi kiujumla bila ya kujali au bila ya kutenganisha baina ya swala sunna ratiba kwa sisi ni rakaa 10 rakaa 16 وانا sema sunna qablaha arba'un ghairu ratiba na ni sunna kabla hiyo ya swala ya Ijumaa kuswali rakaa nne ambazo si ratiba wa qira'atul kahfi fi yawmiha wa laylatiha na kusoma sura al-Fatiha mchana wake na usiku wake hmm? naam naam wa qira'atul kahfi fi yawmiha wa laylatiha na ni sunna kusoma sura al-kahfi mchana wake na usifuate yani sunna mtu asome kafi ah, mchana wa Ijumaa na usiku wa Ijumaa wa kasrat duai na kukithirisha dua wa kasrat duai na kukithirisha dua yani ile siku ya Ijumaa ni maana wa sunna kasra duai na ni sunna kukithirisha dua وافضله بعد العصر وافضله بعد العصر na bora zaidi ni baada ya العصر bora zaidi ni baada ya العصر lakini ni sunna mtu kukithirisha kuomba dua mchana wa Ijumaa na usiku wa Ijumaa lakini bora bora zaidi ni baada ya asr kwa sababu hata wanapozungumzia kwamba siku ya Ijumaa kuna kuna kuna wakati ambao mtu anapokuwa anaomba dua uh, ile dua inakuwa ina, ina, ina, inajibiwa moja kwa moja wanasema ni baada ya asr na ndio maana sisi tunasema kwamba al-afdalu ba'da al-asr au afdaluhu ba'da al-asr na bora yake zaidi ni baada ya al-asr وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نكم صليه متومه صلى الله عليه وسلم بمعنى ni sunna kukithirisha kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam mchana wa Ijumaa na usiku waijuba wa ghuslun na kuoga wa ghuslun na kuoga kuoga ni sunna wa huwa khasun liman yahdhuru aljum'a wa huwa khasun liman yahdhuru aljum'a kuoga ni sunna lakini ni hasa kwa yule anayehudhuria swala ya Ijumaa mtu asiwezi kuhudhuria swala ya Ijumaa tuseme sunna kwa kile kuoga kama taoga ataoga kama kawaida kwa ajili ya usafi na mfano wake lakini tunasema ni sunna kuoga kwa yule mwenye kuhudhuria swala ya Ijumaa wa huwa khasun liman yahdhuru aljumaa na kuoga ni khaso kwa yule anayehudhuria Ijumaa wal afdalu 'inda adh-dhahabi ila al-masjid wal afdal 'inda adh-dhahabi ila al-masjid na bora zaidi mtu aoge wakati wa kwenda msikitini والافضل عند الذهاب الى المسجد na bora zaidi mtu aoge wakati wa kwenda msikitini kwa sababu wakati unaanza baada ya kuchomoza alfajiri ah, mtu akioza wakati anakuwa anahesabiwa kwamba ameoga kwa ajili ya swala ya Ijumaa lakini bora zaidi mtu aoge wakati wa kwenda msikitini wa tanazzuf tanazzuf na kujisafisha wa tanazzuf na kujisafisha tanazzuf inayokusudiwa hapa ni kufanya zile ambazo tunaita sunna ni fitra zile sunna za kimaumbile kama vile uh, kuondoa masharubu kukata kucha na na al kuondoa zile nywele za kwa pani kadhalika halqu laana kunyoa nywele za sehemu ya siri hizi ni sunna kufanya siku ya jumaa siku ya Ijumaa hata kabla mtu ajeenda zake kuswali swala ya Ijumaa na ndio maana tulipoeleza sunna ya fitra tukasema kwamba ni sunna mtu kutekeleza haya mambo siku ya nini siku ya Ijumaa kwa hiyo miongoni mwa sunna ambazo muislamu atatekeleza su, sunna miongoni mwa sunna ambazo muislamu atatekeleza siku ya Idi ni mtu kujisafisha watatayubun na kujipaka manukato watatayubun na kujipaka manukato na afdal zaidi kwa sababu sisi binadamu miili yetu haikawii kunuka kwa hiyo uh, bora zaidi mtu kutumia manukato au kidogo kukhafifisha uh, ah, ile harufu ya miili yetu lau kidogo unukie nukie na hasa ukizingatia kwamba siku ya Ijumaa ni siku ambayo watu wanakuona kusanyika walufsu bayadh na kuvaa nguo nyeupe walufsu bayadh na kuvaa nguo nyeupe kanzu mtu avae kanzu nyeupe hiyo hukumu yake ni sunna na sunna mtu kuvaa nguo nyeupe yani kwa ujumla kwa ujumla ni sunna mtu kuvaa nguo nyeupe lakini siku ya Ijumaa inakuwa ni aka inakuwa inapendekezwa zaidi mtu avae nguo nyeupe wa takbiru ilaiha maashian na mtu kujihimu kuelekea kwenye hiyo swala ya Ijumaa aliyokuwa anatembea wa takbirun ilayya amashia na kujihid kuelekea kwenye hiyo swala ya Ijumaa aliyakuwa anatembea kwa mguu Ijumaa inazingatiwa min tulu' al-fajr toka kuchomoza kwa al-fajr haya wanayaweza wenzetu hata Maka na Madina unaweza kukuta mzee yeye ameswali alfajiri hatoki mpaka swala ya Ijumaa. Swali swala ya alfajiri hatoki msikitini mpaka swala ya Ijumaa kama natoka dharura kwa ajili ya kwenda kwenda chooni na mtu wake toka chomozo kwa alfajiri kwa hiyo kadri mtu anapozidi kujihimu ndio fadhila anapopata na kadri anapozidi kuchelewa ndio fadhila anapata kidogo kwa hiyo wa sunna uh, takbiru ilaiha mashia ni sunna kuenda mapema msikitini kwa ajili ya swala ya Ijumaa hali mtu anatembea ikiwa kuna wepesi wa hai lakini hadha liman hii kujihimu mapema kwa nani lilmaamum duna imam lilmaamum duna imam kwa maamuma lakini si imam yani si khatib yani yule maamuma yeye inabidi ajihimu mapema msikini siku ya Ijumaa lakini imam au khatibu yeye inabidi achelewe kwa sababu anapokuwa anaingia moja kwa moja inabidi apande mimbari kwa ajili ya kuanza hotuba wadudu min al-imam kumkaribia imam yani katibu unapokuwa msikitini usikae mbali usijikalishe mbali kaa karibu na katibu kwenda ukae mbali kama mbele kumefanyaje kumejaa kutoka mbele kumejaa wewe mwenyewe ndio utakuwa unachelewesha sasa lakini unapokuwa unapika sunna mtu kuwa karibu na imam au kuwa karibu na khatib kwa leo tunasimamia hapa tutamalizia kesho insha Allah naam naam